Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի։ Արցախի նախագահը հանդիպում է ունեցել ճանաչենք մեր երկիրը երիտասարդական արշավի մասնակիցների հետ։ Սպորտն Արցախի համար կարևոր միջոց է աշխարհին ներկայանալու։ Բելարուսը պատրաստ է օգնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Գանձագյուղը զարգանալու հերանեկարներ ունի։ Տեղի է ունեցել Ազոխի քարանձավը եւ Կովկասյան միջանցքը գրքի շնորհանդեսը։ Մահացել է Կուբայի նախկին առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն։ Այսօր տեղեկատվության համաշխարհային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել ավելի քան 240 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նոյեմբերի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելան ուղությամբ։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի հերթական նիստը, նվիրված զորային կառույցի կենսագործունեությանը, ինչպես նաև զինված ուժերի զարգացման պլանին, Հայաստանի Հանրապետության սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրի կատարման ընթացքին հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում նիստին մասնակցել են նաեւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Նիստի ընթացքում հաշվետու զեկույցով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Ամփոփելով կոլեգիայի նիստի աշխատանքները, Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւս մեկ անգամ կարևորել է քննարկված հարցերի արդիականությունը, խնդիրները առաջադրել հետագա անելիքների եւ սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրի կատարման վերաբերյալ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 25-ին Դադիվան գյուղի մոտակայքում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Միշնադարյան վանական համալիրի տարածքում հանդիպում է ունեցել «Ճանաչենք մեր երկիրը» երիտասարդական արշավի մասնակիցների հետ։ Նախագահ Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ նման արշավները դարձել են ավանդական, կարևորելով դրանք մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության, հարազատ երկրի պատմությունը, մշակույթը, բնությունը ճանաչելու, ընկերական կապերն ամրապնդելու տեսանկյուններից։ Ջերմ եւ անմիջական մտնոլորտում արծարծվել է նաեւ երկրի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, տարածաշրջանային գործընթացներին, սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքին, երիտասարդական քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպանը, որին ներկա էր նաև ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, նշվեց, որ նման հանդիպումները ռազմադասի արարքչական նշանակություն ունեն։ Հայրենիքի հանդեպ սերը դա վերացական հասկացություն չէ։ Հայրենիքը պետք է ճանաչել եւ հայրենիքի պատմությունը, հարազատ ժողովրդի պատմությունը պիտի իմանալ։ Միայն այդ դեպքում այդ սերը իմաստավորված կլինի եւ միայն այդ դեպքում մենք անմնացորդ կնվիրվենք մեր հայրենիքին։ Եվ այս միջոցառումը եւ ընդհանրապես այս ծրագիրը, որը ունի ճանաչենք մեր երկիրը խորագիրը, հենց այդ նպատակով է կազմակերպվում, որ เป զի բարձրացնի մեր երիտասարդության մոտ հայրենաճանաչողությունը Նույն օրը նախագահ Սահակյանն այցելել է Թալիշ գյուղ եւ տեղում ցանոթացել այնտեղ իրականացվող ծրագրերի ընթացքին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է ԼՂՀ դատախազության աշխատակցի օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Նա շնորհավորել է ներկաներին մասնագիտական տոնի արթիվ եւ պետական ապարքևներ հանցնել դատախազության մի խումբ աշխատակիցների։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը կարևորել է դատախազության դերը մեր երկրի կյանքում, նշելով, որ դա կարևոր ծառայություն է, որը պահանջում է բարձր մասնագիտական, մարդկային ու բարոյական հատկանիշներ, լուրջ պատրաստվածություն, արհեստավարժություն, անձնվիրություն եւ պատասխանատվություն ծառայողական պարտականությունների իրականացման հանդեպ։ Համակարգի արժև ծառացած հիմնախնդիրները, աշխատակիցների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման հարցերը մշտապես գտնվում են պետության ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ էլ կարվի հնարավորը դրանք պատշաճ կերպով լուծելու համար, ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նոյեմբերի 25-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանին։ Վարչապետը ողջունել է նորանշանակ նախարարի այցը Արցախ եւ շնորհավորելով նրան պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ մաղթել հաջողություններ իր գործունեության մեջ։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով սպորտի նկատմամբ վերաբերմունքն Արցախում յուրահատուկ բնույթ է կրում, քանի որ բացի առողջ ապրելակերպի խթանումից Արցախի համար այն նաև կարևոր միջոց է աշխարհին ներկայանալու։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ թեև հանրապետությունը զգալի ձեռքբերումներ ունի սպորտի բնագավառում, այնուամենայնիվ անելիքներ շատ կան եւ նոր մարզիկների հայտնաբերման առումով Արցախում չբացահայտված ներուժը մեծ է։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը հավաստիացրել է, որ քննարկված հարցերի շուրջ առաջիկայում գործնական քայլեր կլինեն։ Մենք Բաքուն գravelու եւ կապիտուլյացիա պարտադրելու ռազմաքաղաքական խնդիր չենք հետապնդում, բայց նաեւ լավ գնահատում ենք, թե ինչ անդառնալի կորուստ կարող ենք հասցնել հակառակորդին։ Կարծում եմ ավելին մանրամասնելու կարիք չկա։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է այսօր Երևանում մեկնարկած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում։ Ղարաբաղյան խնդիրը կարող է լուծվել միայն Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ։ Մնացած բոլոր հարցերն անցյալ են եւ իրենց տրամաբանական լուծումը կգտնեն խնդրի լուծմանը զուգահեռ։ Քանի դեռ այս հիմնական խնդիրը կա, քանի դեռ անորոշության է մատնված Արցախի կարգավիճակը, որևէ այլ հարց լուծում չի կարող գտնել։ Մենք հստակ գնահատում ենք արկա ուժերի հավասարակշռությունը հայկական բանակի դեմքը հայ զինվորն է, որը բազմիցս ապացուցել է, որ մարտի դաշտում որոշիչը զենքը գործածելու կարողությունն ու մղումն է, կամքն ու խիզախությունը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի ընթացքում Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը հստակ պատասխան է տվել ադրբեջանցի պատվիրակի հարցին, ով փորձել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը ներկայացնել որպես տարածքային խնդիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը հակամարտության հարցում չի փոխվել։ ՆԱՏՕ-ն հակամարտության կարգավորմանը որևէ մասնակցություն չունի, ողջունում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով ընթացող գործընթացը, հավելելով, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան եւ ՆԱՏՕ-Ադրբեջան հարաբերությունները որևէ կերպ պայմանավորված չեն Ղարաբաղյան հակամարտությամբ։ Բելարուսը պատրաստ է օգնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Անկեղծ կլինեմ։ Ինչպես Բելարուսներն անտարբեր չմնացին Դոնբասում կատարվածի նկատմամբ, այնպես էլ մեր սրտերը ցավում են Ղարաբաղի համար։ Եվ դա պատահական չէ։ Չէ որ մենք բոլորս ուկրաինացիները, ռուսները, բելարուսները, հայերը եւ ադրբեջանցիները դուրս ենք եկել նույն բարեկամական ընտանիքից, որը կոչվում էր ԽՍՀՄ։ Այդ պատճառով մենք կգործադրենք բոլոր ջանքերը խաղաղության, նորմալ կյանքի եւ մարդկանց հանգստության համար, որտեղ էլ որ դա լինի, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Մինսկի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Խնդիրը կարող է լուծվել բացառապես բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան։ Լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ, Բելարուսը պատրաստ է կողմերին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այդ հակամարտությունից խաղաղ ելք գտնելու հարցում։ Մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ մարդկանց համար ավելի մեծ արժեք չկա, քան հայրենի հողում խաղաղությունն ու անդորրը, ասել է Լուկաշենկոն։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով առանձնապես մտահոգվելու պատճառ չկա նրա համար, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաման է ստորագրել ըստ որի այլ երկրների հետ ռազմական համագործակցության մասին տվյալները համարվելու են ռազմական գաղտնիք։ Անդրադառնալով հրամանի հետ կապված մտահոգություններին, թե այսը հետ գախնի կմնան Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած համագործակցության մանրամասները, նա նշել է. Ռուսաստանը դա գախնյանի գախնիչանի միևնույնն է, հայկական կողմի համար դժվար է լինելու դրա վրա ազդելը։ Փորձագետը նշել է, որ այլ բան է, որ Ռուսաստանը պետք է հասկանա, թե ռազմական հավասարակշռության ցանկացած խախտում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խնդիրներ կստեղծի հենց իր համար։ Քաշաթաղի շրջանի Գանձագյուղը փոքր է, բայց զարգանալու հերանեկարներ ունի։ Յուրավանյանի ռեպորտաժը Նոյեմբերի սկզբին, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակության Արցախ կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ Արցախի էկոնոմիկայի նախարարները Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում Հանրապետության մի շարք համայնքների ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենաներ նվիրեցին։ Խաշաթաղի շրջանի Գանձա համայնքը նույնպես մեքենա ստացավ։ Բերձորից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող գյուղում այդպիսի մեքենա ունենալը շատ կարեւոր է։ Անասնապահությամբ զբաղվող գյուղի համար այն ըստ գյուղապետ Հարություն Թադևոսյանի նախ եւ առաջ մսի ու կատնամթերքի իրացման խնդրի լուծմանն է ուղղվելու անասնապահության համար ասենք շատ լավ դիրք է։ Համայնքում ունենք 205 խոշոր եղջերավորանոց։ Մանր եղջերավոր չունենք, ունենք խոզեր։ Արտադրանք կարողանում եք իրացնել, թե ներքին սպառման համար է։ Չէ, իրացնում ենք, բայց մենք հիմա որ ես մեքենան եմ եղան ավելի հեշտ է արդեն իրացնելը, արդեն Ստեփանակերտը կապ ավելի հեշտ է, շաշկենտրոն գնալը հեշտ է։ Երկու գյուղական բնակավայրերից կազմված Գանձան երկու դպրոց ունի 40 աշակերտով։ Հարություն Թադևոսյանի խոսքով Գանձան հետաքրքիր ու գեղեցիկ բնակավայր է տեսարժան վայրերով։ 17-րդ դարում կառուցված կամուրջը գյուղացիների ամենասիրելի վայրերից է։ Եթե սրան էլ գումարենք տեղացիների հյուրասիրությունը, ապա པարզ կդառնա, թե ինչու են մարդիկ ցանկանում այստեղ հաստատվել։ Համանքի ղեկավարն ասում է, որ սիրով նոր ընտանիքների ելք ընդունեն։ Կաներ կան, որ կարան էլ նորից գան, տրամադրան բնակարաններ։ Բայց եկողներ կան։ Հա, հա։ Օրինակ վերջի բնակիչի երբ եք ուզում։ Վերջի բնակիչի մի ամիս առաջ։ Խնդիրների մասին Հարություն Թադևոսյանը խոսել չի սիրում, այդուհանդերձ դրանք կան։ Խոսքը ռոկմանջերի մասին է։ Խմելուն մի քիչ ստացվում է կարելի է, էլի ասենք ստացը որ ունեն, բայց որոշման ջուր չունեն։ Ուրեմն չեք կարողանում հող մշակել։ Դե այդքան շատ չէ, հող մշակելը մեր մոտ ասենք անմատ իր տնտեսության համար, իր ընտանիքյան համար որոշակի մի 100 քառակուսի մետր մշակում են ուտելու համար։ Նվեր ստացած մեքենան համայնքում աշխուժություն է առաջացրել։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով այն կնպաստի ոչ միայն գյուղի տնտեսական գարիքների, այլև բնակիչների խնդիրների լուծմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության դահլիճում 3 տեղի ունեցել Ազոխի քարանձավը եւ Կովկասյան միջանցքը գրքի շնորհանդեսը նվիրված իսպանացի հնեաբան Արշավախմբի բազմաշնոր անդամ Վաղամերիկ Պատրիսիո Դոմինգեսին։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ԼՂՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շավերդյանը, ով հայտնել է, որ Ազոխի քարանձավը եւ Կովկասյան միջանցքը անգլերեն գիրքը հրատարակել է շվեյցարական Spring գիտատեխնիկական հրատարակչությունը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը երախտագիտություն է հայտնել գրքի հեղինակներին եւ կարեւորել այն փաստը, որ շնորհանդեսը հենց Արցախում է կատարվել եւ հանձնել արցախցիների դատին։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանում այժմ սովորում է շուրջ 500 ուսանող։ Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է բարձրագույն հետբուհական միջին մասնագիտական կրթություն։ Համասարանի ռեկտոր տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Տոկմաջյանը նշել է, որ համասարանում ընդգրկված են ճարտարապետաշինարարական, գյուղատնտեսական եւ տեխնոլոգիական ֆակուլտետները։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում Հայաստանի Հանրապետության Պետական ֆիլարմոնիայի Արցախի մասնաճյուղի նախաձեռնությամբ կայացել է Տրիումֆ տրիո նորաստեղծ երաժշտական խմբի համերգը մասնակցությամբ Արցախի մռակած պետական կամերային երգչախմբի Այն նվիրված էր Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անկախության հռչակման 25-ամյակին։ Համերգի ընթացքում հնչել են հայկական ժողովրդական եւ գուսանական երգեր։ 90 տարեկանում կյանքից հեռացել է Կուբայի նախկին առաջնորդ պետական քաղաքական գործիչ հեղափոխական Ֆիդել Կաստրոն։ Նա 1976 թվականի դեկտեմբերից 30 տարի շարունակ եղել է Կուբայի պետխորհրդի եւ նախարարների խորհրդի ղեկավարը, եղել է նաեւ հեղափոխական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը եւ ազգային պաշտպանության խորհրդի նախագահը։ Առողջական խնդիրների պատճառով 2006 թվականի հուլիսի 31-ին Կաստրոն իր պարտականությունները տոները փոխանցել է եղբորը Ռաուլ Կաստրոյին։ Նոյեմբերի 26-ին նշվում է տեղեկատվության համաշխարային օրը, որը 1994-ից սկսած ամեն տարի անցկացվում է ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի նախաձեռնությամբ, որը գլխավոր խորհրդատվական կարգավիճակ ունի ՄԱԿ-ի տնտեսական ու սոցիալական խորհուրդներում ու համաշխարային տեղեկատվական խորհրդարանում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։